Allo, Bob Ya, menaie Salut Amao, Yon Où est-ce la bourre ad mi-chance Non, t'y suis, Oran Plaire oas d'air d'anos Ben on est d'igo ad bakriskeer Bet peder oa chome d'eno Oa an ker, mais oa pe oan eie bagir Allo, Bob Ya, menaie Salut Amao, Yon Où est-ce de la bourre a mi-chance Non, t'y suis, Oran Plaire oas d'air Ben on est d'igo ad bakriskeer Betek peder oa chomet eno? Wa an keker, me zave oa an pe oa an erud bager.